بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد Sonra Şeyx İbn Teymi Rahimullah Fatavül Kubra kitabında 15-ci suala çağıb, davam edir və keçən dərsdə Şeyx Rahimullah aşura məsələlərinə toxunur. Və Şeyx də deyir ki, Rahimullah, əksinə, əgər bir müsibət baş verəndə, yəni nə addım atmalıdır müsəlman? Ən birinci səbirləməlidir, səbirləməlidir, səbirli olmalıdır. Çünki düzünə çıxırıq mövzudan ərdən, arkadaşlar. Çünki bu müsibət hamısına baş verməlidir. Əgər ölüm müsibət kimidirsə, hamına baş verməlidir bu. Həm özü də ölməlidir, həm ətrafı da ölməlidir və və görür ölümü və özü də ölür. Ona görə bunu aqil insan belə şeylə anda düzdür. Görürsənlərdən istədiyin adam itirəndə düzdür, ağırdır. Amma səbirli olmaq lazım. Yəni ona görə ölüyə görə özünü əziyyət vermək olmaz. Öz vəziyyət vermək olmaz. Əsas budur. Və bunu tutun, bunu başa düşün. Ölüyə görə dili özünə xəsarət toxundurmamalıdır. Hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, əgər diri ölüyə görə özünə xəsarət toxundurursa, ölü əziyyət çəkir qəbirdə. O dərəcədə. Ona görə dinimiz qadağanlayıb. İnsan, diri adam, ölüyə görə özünə xəsarət toxundurar. Və Şeyx də Rahimullah buyurur ki, ümumiyyətlə, əksinə müsibət baş verəndə səbirli olmaq lazımdır. Və lakin orada bir dənə qeyd edilir ki, fəkeyfə mətuliz zəmən. Yəni, əksinə Allah subhanət hala bizə bildirib ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi bizə bildirib ki, belə müsibətlər insan öləndə səbirləmək lazımdır. İnnə lillahi və innə ileyhi raciun demək lazımdır əksin, yəni dinimiz bizə əksin əmr edib bizə. Amma bunu eləmək, özünə xəsarət toxundurmaq və xüsusən də uzun vaxt, uzun zamanla Yəni, şeyx işarə eləyir ki, bəzilər bilirsiniz ki, Kərbəlanı şuar eləyiblər və şuarlarından da, yəni əməllərindən də biri, yəni aşurada özlərini xəsarət toxundururlar. Bu da dinlə heç bir əlaqəsi yoxdur bunun. Dinimiz bunun əksinə əmr edib bizə. Hətta biz arxain deyirik ki, hətta Əli bin Əbi Talib, hətta Həsən, hətta Hüseyn radiyallahu anhuma, anhum, onlar da belə şeylərin əleyhinə idilər. Çünki onlar da Quran sünnənə gedirdilər, sələfi fəhmi ilə. Belə şeylərin əleyhinə idilər. Və ona görə Əli bin Əbi Talib radiyallahu anhu ona ilah deyənləri yandırırdı qaldırırdı. Yəni, onlar belə şeylərin əleyhinə idilər, toyid əhli idilər onlar, sələfi idilər. Və sadəcə şeyx deyir ki, şeytan bəzədib onlara, şeytan bəzədib və sonra şeyx Rahimullah o, o mərasimlərdə bəzi orada nələr baş verir, o məsələlərə toxunur. Məsələn, ağlamaq, nohə demək, e, qəmgin qəsidələr demək, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin dostlarını söymək və s. uydurma rivayətlər qeyd eləmək, zikr eləmək və s. və Şeyx də Rahimullah həmçinin işarə eləyir ki, elə bunun səbəbinə görə tarixə də fikir versək, belə tayfalar həmişə kafirlərə kömək eləyir müsəlmanlara qarşı. Və şeyx işarə eləyir, deyir, Kəmə əanul müşrikin minət türki və tatar. Necə ki, tat, türk və tatar müşriklərini kömək eləmişdilər bir dəvə. Yəni, Bağdada alanda, Bağdada alanda. Yəni, şeyx rəhmullah nəyə işarə, bu nəyə işarədir, qardaşlar? Bidət əhli, ümumiyyətlə, bidət İslamdan əslində uzaqlan, uzaqlaşdırır, müsəlmanlardan uzaqlaşdırır, kafirlərə yaxınlaşdırır. Aydındır? Hətta kafirlərə yaxınlaşmasalar belə, müsəlmanlara qarşı pis olurlar. Necə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem xavaricləri vəsf eləyir, deyir, bütlərə ibadət eləyənləri tərk eləyib, işləri müsəlmanlarla olacaq. Səbəb nə? Bidətin nəticəsində. Səbəb Quran sünnə və sələfin fəhmindən uzaq düşməsi. Və şeyx danışır, sonra nasiblərdən danışır. Nasiblər də əhl-i beytin düşmənləri. Deyir, hər iki tayfa xəta üzərindədir. Sünnədən çıxan tayfalardır. Çünki Allah subhanət hala, şeyh deyir ki, rahimullah, Allah subhanət hala bizə buyurub ki, yaxşılıq edək və adil olaq. Onların bu hərəkətləri nə yaxşılıqdır, nə də adillik, nə də insaf. Və sonra şeyh, rahimullah, deməli, e, o məşhur hədisi getirir, hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, e, bizdə, e, sizdən sonra ölənlər, ə, hə, إنه من يعش منكم بعدي من نسر kim sizdən yaşasa, çoxlu ixtilaf görəcək. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu hədisdə deyir ki, ixtilaf olacaq və deyir ki, çox olacaq. İxtilafı çox kimi vəsf elədi. Lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm fikir versəz, çıxış yolunu göstərdi ixtilaf olanda. Çoxlu ixtilaf. Fəaleykum bi sünnəti və sünnətil xulafa'ir raşidin. Mənim yolumdan və Raşid xəlifələrin yolundan gedin. Min ba'di məndən sonra. Təmassuku biha və addu alayhi bin nawajid. Yəni hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi yolu və o yollar necə tutunmağı dedi ki, arxa dişlərlə yəni qabaq dişlərlə tutunmaq Arxa dişlər kimi deyil. Arxa dişlər daha möhkəm tutur. Ona görə ağır bir şey olanda arxa dişlərlə sındırırsan. Çünki möhkəmdir. Yəni o dişlərlə tutun. Və sonra nəyə toxunur Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm? Və iyyakum və muhtasatil umur. Fa inna kullu bid'atin dalalah, kullu bid'atin dalalah. Yəni hər bidət bidət məsələlərinə toxunur. Hər bidət dedi ki, zəlalətdir və hədisin davamında da gəlir ki, əvvəl zəlalət nədir? Oddur. Ona görə şeyx Hafizə rahimehullah bu hədisi gətirəndən sonra deyir: "Onların bu hərəkətini, yəni Aşuranı, matəm və ya fərəh fəth günü, nəinki matəm. Həmçin bayram qeyd eləmək hər ikisi nə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm eləyib, nə də Raşid xəlifələri. Yəni demək istəyir ki, Şeyx Rəhimullah bizə əmr olunub ki, bulanın yolundan gedək. Bulanda da yolu yoxdur bu. Bulanın yolu yoxdur, bulanın yol, bulanın yolunda bu yoxdur və bulanın yolunda əksinə nədir? Ona əksidir. Və sonra Şeyx Rəhimullah aşırı gününün orucunu toxunur, deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gələndə, ə, e, deməli, ə, e, Mədinəyə Gördü ki, yahudlər oruç tutur aşırı günü. Dedi, bu nədir? Dedi ki, bəs bugün Allah subhanətələ Musaya kömək eləyib. Ona görə biz bunu şükür əlaməti kimi qeyd eləyirik, tuturuq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi buyurdu ki, biz Musaya sizdən daha çox haqlıyıq, yaxınıq. Yəni, bizim etiqadımız, mövqeyimiz Musa barədə sizdən daha düzgündür. Və oruç tutdu o gün və əmr etdi ki, oruç tutaq. Hətta İbn-i Teymiyyə rahimullah, hətta cahilli dövründə Qureyş bu günü qeyd eləyirdi. Sonra şeyx deyir ki, rahimullah, ta <clears throat> deməli, Ramazan fərz olanacaq. Ramazan fərz olanacaq. Yəni, hicrətdə gələndə gördü, oruç tuturlar. Hə, yaxşı. E, Ramazan hicrətin neçənci ilində fərz olundu? İkinci ilin. Hicrətin ikinci ilində fərz olundu. Şeyx dedi ki, rahimullah, deməli, onda aşuru orucu nəsx olundu. Yəni, fərzliyi. Keçdi nəyə? Müstəhəbbə. Və sonra şeyx deyir ki, alimlər ümumiyyətlə ixtilaf ediblər. Ramazan fərz olmamışdan qabaq aşuru orucu fərz idi, yoxsa müstəhəb? İki dənə rəy var. Və daha səhi budur ki, vacib idi, fərz idi. Aydın vacib idi. Və sonra şeyx deyir ki, hə, sonra vacib idi, sonra deyir ayə nazil olandan sonra e, müstəhəb oldu və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm artıq əmr etmirdi. Sadəcə deyirdi ki, bu gün Aşura günüdür və mən orucam. Kim istəsə tutsun. Və həmçinin deyib ki, Aşura orucu bir il günahları yuyur. Sadəcə Ərəfə orucu üçün deyib ki, iki ilin yuyur. Amma Aşura orucu bir ilin yuyur günahların. Kiçik günahlar təbii. Və sonra şeyx buyurur ki, rahimehullah, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həyatının, ömrünün sonu idi. Xəbər gəldi ki, bəs Aşura günün orucun bəs Yahudilər bayram edirlər, qeyd, daha da şiddətləndiriblər, qeyd edirlər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, əgər gələnlə qalsam, gələnlə qalsam, nəinki onu, 9-u onu tutacam. 9-u onu. Aydındır. Lakin qismət olmur Rasul sallallahu aleyhi ve selləmə, yəni dünyasını dəyişir ona görə. yəni ona görə aşura orucu sünnədir, müstəhəbdir. Sadəcə yaxşıdır əhli kitaba müxalif olmaq üçün, çünki əmr olunmuşdur ki, əhli kitaba müxalif olaq. Bir gün qabaq və ya bir gün sonra tutaq. Və sonra şeyx rəhməhullah davam edir. Subhanallah. Mən istəyirəm bunu müxtəsər eləyim, lakin alınmır, yəni alınmır. Yəni məcburam hamısını oxuyum. Hə, hələm çalış istəyirəm, tez qutarım bu 15-ci sualı da 16 və keçək tarix kitabına. Hə, lakin inşallah qutararıq. İnşallah mənə gəlib belə geçir 2-3 dərsə qısa-qısa qutararıq. Allah Subhanahu taala şeyxə rəhmət eləsin. Allah Subhanahu taala bizi dində sabit etsin. Və salam alaykum və rahmetullah.